السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال ايضا ولمن خاف مقام ربه جنتان دغوا تكفوا وتسلام بعد أشكر الله سبحانه وتعالى ambaye ametujalia neema chungu nzima lau tukianza kuzihesabu neema hizo hatuwezi kuzimaliza kule kwa binadamu tu neema lakini sikwambii kubwa zaidi sisi kuwa ni waislamu lakini pia baada ya kupeleka salamu rehma na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume ambaye sisi waislamu ni wajibu kumpenda kwa sababu huku kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kutaambatana pamoja na kufuata yale ambayo ametuelekeza kwa hiyo inakuwa kwetu ni wajibu kumpenda mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Naam. Na baada ya masiku kadhaa kutoka mwezi huu tuliokuwa nao tutaingia katika mwezi wa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye alikuja kuleta mabadiliko makubwa katika mgongo wa ardhi kwa hiyo kumpenda mtume huyu ni wajibu na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kauli yepesi mno kwenye ndimi lakini ni kauli nzito lao itawekwa kwenye mizani neno takwa Allah neno kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni neno zito lau si jamii mbovu iliyotuzingira inayoshajiisha uchafu kila uchwao kila asubuhi kila jioni watu wanashajiishwa kwenye machafu lau kama si jamii mbovu ingelitosha hutuba tumalizie takwa Allah lakini hatuna namna tufafanue na kufafanua kwa sababu jamii yenyewe nidhamu zinazotusimamia si zenye kutushajisha sisi katika khairi bali nidhamu ambazo zinatushajisha sisi katika shari zama watu wapo katika kivuli cha dola ya Kiislamu wanasimamiwa na watu wa Mungu wenye hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala hakika hutuba za mimbari hazikuwa ndefu zilikuwa ni fupi tu zenye kueleweka kwa sababu watu wanaelekezwa na wanapoingia katika jamii husika jamii pamoja na nidhamu na serikali pia inaelekezwa katika khair visa ni kibao walevi wanajua aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walevi wanajua kuwanasihi wanaohesabiwa ni wacha Mungu wa zama hizo kwa sababu ni mlevi katika ni mwovu kati ya wema waliokithiri lakini leo ukimkuta mwema ni mwema kati ya waovu waliokithiri nidhamu zinazosimamia maisha ya wanadamu zina mchango wa kuzalisha watu wema na zina mchango wa kuzalisha watu waovu tegemea nidhamu ya aina gani na usimamia binadamu na kusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya takwa Allah hutuba yetu leo imebeba ya anwani ya takbira Allahu akbar na hili neno ni jepesi pia twalitamka tumelikariri tumelizoea twalijua maana kila mmoja je tunafahamu uzito wa neno hili je tunayo tafakuri ya neno hili Allahu akbar ambayo ni ufunguo wa swala swala hufunguliwa kwa takbira takbira gani Allahu akbar ndio neno lenyewe na ndio hutuba yenyewe swala ibada kubwa nzito mtume aliyeifanyia safari baada hiyo kuipata mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ufunguliwa kwa neno Allahu akbar na ukaririwa kila kipindi adhumuri lasiri magharibi eh isha na subhi lakini Allahu akbar ambayo huja baada ya kutekeleza ibada ya saumu kumalizika watu furahi kwa kwa kwa Idi ya ya Idi al-Fitr basi Allahu akbar uingima siku ya Eid Allahu akbar ambayo huja يوم العيد الاضحى وقت watu wakiwa katika ibada ya haji umma mzima ulimwengu unaungana na ndugu zao kwa takbira za kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar tumefahamu zito wake na angalia zimekuja katika nguzo za Uislamu kizungumzia swala ni nguzo za Uislamu kizungumzia swaumu ni nguzo za Uislamu kizungumzia haji ni nguzo za Uislamu ndani yake pana takbira Allahu akbar Mwenyezi Mungu ni mkubwa tumezingatia uzito wa neno hili ndugu tukufu wa Islam neno hili ni zito kihakika na lau tutalichukua katika mizani ni neno zito Allahu akbar Mwenyezi Mungu ni mkubwa lakini wakubwa ni wengi kila mmoja katika nafasi yake na mahala pake kujinasibu yeye ni mkubwa Kiswahili ni lugha finyu sana lakini Kiarabu ni lugha fasaha namba moja Allahu akbar kuwepo kwa alifu katika neno akbar imekuja kuonyesha ukubwa wa kipekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala uyone mzania wewe kwako ni mkubwa basi si lolote na yeye pia ana mkubwa aliyemzidi lakini mbele za Allah subhanahu wa ta'ala hakuna tena zaidi Allahu akbar alif ni alif tafdhil Allah ni mkubwa aliyowazidi wakubwa wote leo kama binadamu akiwa na kijinafasi kidogo kicheo fulani katika mahala fulani kutakabari na kujiona yeye mkubwa mbele za watu unanijua mimi wewe nani wewe mtu mwenyewe hata asili katika kikombe cha kahawa ujai ndo na kibri chote tu nani wewe Allahu akbar Allah ndiyo mkubwa leo waislamu magharibi na mashariki kihakika unaweza kusema kwamba tumeshindwa kuelewa ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana hata hofu zetu twaogopa viumbe hata mtu kusimama na kusema neno la haki neno la sawa mbele za waja yuwaofia viumbe aidha watamkamata aidha watamwangamiza aidha watamfanyia dhara la aina yoyote wakashindwa kufahamu kwamba kuna yule mkubwa anamiliki kila kitu lillahi ma fi samawati wama fil ard lillahi la mulki Allah ana milki vyote ma min sighatil umur vyote vilivyomo mbinguni wa ma fil ard na vyote vilivyo ardhini Allah anamiliki yeye ndo mmiliki kuna watu katika mgongo wa ardhi walitakabari walifanya kila aina ya ujeuri wengine wakadidwa kwa mbu tu mbu katika tukio la kuzaliwa mtume sasa mtume alizaliwa amu lipili mwaka wa tembo jeshi kubwa hili litaka kuvunja alkaba kwa ndege tu ndege tu waliangamia basi hofu kubwa wanadamu waislamu hasatan walitakiwa waiweke kwa Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake iko baina kafu wa nun kun na jambo likawa lakini leo waja muogopa viumbe wakawahofia sana viumbe badala ya kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema waliman khafa maqama rabbih jannatan barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم تمون بالله نتنى إيماني جوية كجيبيو الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ndugu zangu watukufu wa Islam tukiwa tumo katika hutuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa hutuba ya awali na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mada ni Allahu akbar Allah ni mkubwa na hutuba ya mwanzo tumesoma aya inayosema waliman khafa maqama rabbihi jannatan na yule ambaye atakuwa na hofu kwa kukutana na Mola wake waliman khafa maqama rabbihi yule ambaye ana hofu ya kukutanishwa na Mola wake hofu ya kusimamishwa mbele ya Mola wake akahojiwa akawa na hofu siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anambia jannatani mtu huyo anapata janna mbili anapata pepo mbili pepo ya kwanza ni gani na ya pili ni gani hatusemi sisi rabbana atina fid dunya hasana hatusemi wa fil akhirati Allahu akbar unapokuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala duniani unastarehe duniani dunia kwako ni kama uko peponi na kesho mbele za Allah ndio watarajiwa watapata ujira wao kuingia mbele ya pepo yake kwa jannatani hii dunia yenyewe ni pepo hii lakini ni pepo iwapo dunia hii itasimamiwa na watu wacha Mungu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wakasimamia dunia kwa uadilifu dunia itakuwa pepo dunia itakuwa pepo kinyume chake kila mmoja atajuta ataishi dunia si mahala salama kwa kuishi na ndio hali zilivyo leo kila mmoja anapoitazama dunia subhanallah kuna baadhi ya watu wakasikia kusema maneno machafu wakidhania baadhi ya maneno mengine kama hamna shida na ziki huko mtu atamani azaliwe mbwa eti sehemu fulani au paka sehemu fulani kana kwamba huko hamna shida huko maadam usimamizi si ule ambao umetegemea maamrisho ya Allah na makatazo yake kila kona katika mgongo ardhi ni maeneo ambayo yana matatizo dunia inahitaji watu wacha Mungu watu wa kuisimamia ili iwe salama na sisi waislamu ndio tunahitajika tusimame huu ulimwengu tumeitwa khaira umma eh tumeitwa ni umma bora ukhrija linnas umma ambao wenyewe umetolewa kwa ajili ya watu yani umma islamu upo kwa ajili ya kusimamia maisha ya wanadamu Allah akachagua umma huu kwa ajili ya binadamu sasa leo binadamu wanapata shida kila aina shida wanapata dhiki wanapata matatizo sasa tunatakiwa tuvue hofu ya kuogopa viumbe tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala na tumwogopee na hilo ni jambo la kiibada hofu kwa Allah kumwogopa Allah kujua ukubwa wake Allah ni katika ibada ndugu zangu waislamu ni kweli maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wanazo nguvu wanazo nguvu lakini yule ambaye tuamtegemea sisi ana nguvu zaidi yao yule ambaye tunatakiwa sisi tumtegemee ana nguvu zaidi yao na uhalisia wa mambo tu nguvu si yenye kufanya wala si yenye kunusuru dola ya Kiislamu ya Osmania ya mwisho iliyosambaratishwa Uturuki haikuanguka kwa kuwa tu dola hiyo ati ilikuwa ni wiki ilikuwa ni dhaifu la hasha wala dola la kirasia la kijamaa la kikomunisti halikuanguka na mfumo wake wa kikomunisti ati kwa sababu walikuwa ni dhaifu hawana nguvu la hasha ni kwa sababu fikra za mfumo husika watu walizipa mgongo waislamu waliacha kubeba majukumu yao wakaanza kutafsiri Uislamu kimakosa wakifuatia ufahamu wa kimagharibi wakatoa ufahamu wa kuharibisha usopo wa Uislamu mwisho wake ndio dola ikasambaratishwa si kwa kuwa hamna jeshi hamna serikali hamna uzito wa dola hapana ni kwa kuwa waislamu wenyewe walishaona mambo haya ni kama mambo ya kale waliacha majukumu ya Kiislamu hali kadhalika na Russia na hata haya madola yalikuwepo leo linaloongozwa na Amerika si kwamba linatawala kwa sababu ya nguvu kwa sababu bado watu wanaziamini itikadi za fikra zao na mifumo yao lau watu wataachana siku moja tu na mifumo yao na itikadi zao na fikra zao za kidemokrasia basi ni jambo ambalo ni sahali mabadiliko kutokea katika mgongo wa ardhi ni sisi umma islamu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuubeba mfumo wake wa Kiislamu bila kumogopa yote mbele ya njia hiyo na tukitarajia nusura mbele za Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين واختم لنا بسعادة منك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم على ذكر الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر